на сміття, почав витрушувати в нього найближчу урну. Ів натиснув кнопку з цифрою 8, проте машина, здавалось, не хотіла виконувати команду. Алжирець повитрушував уже всі урни і повертався назад, тягнучи по килиму пластиковий мішок. Увійшов у ліфт, став у глибині біля дзеркала. Чого стоїмо? спитав на мить. Не їде? Десять разів натискую кнопку восьмого, а йому хоч би що. Працівник готелю увімкнув перший поверх. Якщо ви хочете піднятися на восьмий, то нема нічого дивного, що він вас не слухає, вище не йде, сьомий останній. Двері тихо зачинились, і щиток почав перебирати ноти поверхів у зворотньому порядку. Чому сьомий останній? Тут же є восьмий поверх. А як ви дістаєтесь туди, щоб спорожнити урни сходами? Ліфт зупинився на першому поверсі. Двері відчинились, прибиральник вийшов у вестибюль, залитий оранжуватим світлом і заповнений гуртом японців, що поспішали до своїх кімнат. Юрма затягнула гію у глибину кабіни, притисла до дзеркала і ліфт знову поїхав угору. Опинившись на своєму поверсі, Ів поцікавився, як можна дістатись на запасні сходи. Вниз на шостий поверх сходи були вільні, а вгору на восьмий перекриті засувкою, на якій висів замок. Гільйот трохи підняв замок, зважив на руці, ніби цей машинальний рух міг дати йому відповідь на запитання, яке поставало перед ним. Повернувшись у свій номер, він знову вийшов на балкон, висунувся якнайдалі, задав голову, намагаючись роздивитись вікна горішнього поверху, не зміг. Тоді сів на бильці носками черевиків, зачепився за віконний карниз, а руками вхопився внизу за поперечну перекладку і, випрямляючи спину, обережно подався назад. Жодне з вікон на восьмому поверсі не світилось, цілий поверх, здавалось, був порожній. Щоб з'ясувати це остаточно, Іу іще раз сів у музикальний ліфт і вийшов у просторий вестибюль на першому поверсі. Побачивши його, черговий, з яким Гіо вже розмовляв, хутенько смикнув до себе банкноту щойно викладену на стойку якоюсь рудою жінкою. Ів Гюйо став поруч неї. Його одяг, шкіра, губи вмить просякли важким духом парфумів, який йшов од неї. Вона, здавалось, була ще зовсім молода, років, може, двадцяти, і намагалась приховати свої юні риси під густим шаром крему, пудри і фарби. Ів помітив холодний професійний погляд, що визначав наміри потенційного клієнта і відчув, що це хвилює його. Черговий накрив купюру реєстраційною книгою і байдуже без будь-якої ніяковості чи задоволення, так само як зустрічав усіх, хто нахилявся до його віконця, глянув на Гіо. Доброго вечора, пане. Ви щось хотіли? Жінка поправила хутряне манто, підсмикнувши його за комір, і відійшла. Її підбори зацокали по кахлях у напрямку бару. Ні, ні, нічого, Ів з нічев'я кашлянув. Службовець байдуже чекав. Ось що мені цікаво. Щойно, коли я спитав про 815-ту кімнату, ви сказали, що вона зайнята. Черговий склав руки на животі, втупившись у співрозмовника округленими очима. То був єдиний спосіб, яким він міг виявити своє роздратування, не даючи клієнтові приводу скаржитись керівництву. А цього добродія він розгадав з першої ж хвилини обожнення числа 815. Двічі тричі на рік йому траплялись забобонні, особливо подружжя, котрі вимагали сьомий або тринадцятий номер. звичайні ну, звичайнісіньке дивацтво. Треба довідатись, яке приховане значення має число 815, якщо, звісно, цей коротконогий по африканському зачесаний тип не вигадав собі власної релігії. Може, він провів шлюбну ніч за дверима, позначеними тим числом або виграв мільйон на іподромі, коли переміг восьмий номер, а перший і п'ятий зайняли призові місця, хто знає. Е, справді, пане, 815 кімната не вільна, інакше я залюбки вручив би вам ключі від неї. Кажете, не вільна, а у мене таке враження, що всередині там нікого немає. Весь поверх порожній ніде не світиться. Е, так і є, пане. Я й казав, що 815 кімната зайнята. Просто її немає серед тих кімнат, у які ми беремо пожильців. Це ж стосується усього восьмого поверху. Ви хочете сказати, що на восьмому поверсі нікого не поселяєте? Службовець ледь посміхнувся.